Isabel de Charrier, pli conata in Nederlando kiel Bel van Suilen, lausia antaugeetza nomo, estis Nederlanda cae Svisa vergistino cae componistino de la dec ocaiarcento. Nascita in Nederlando, si logis la duan duonon de sia vivo alla cantono Neuchatelo de Svislando. Nun si estas plei conata pro siei romanoi cae sia abunda correspondado, quancam si ancau vercis brosciuroin, teatrajoin cae musicaim pezoin. Autoroi definas sin ciel roman vercistinon Cies laboro anticipis le emancipain ideoin de la frua degnaua iarcento. Si nascigis en antiqua cae riccia familio de la Nederlanda novelaro, cia la plei agia el sep gefratoi. Bel van Suelen juis multe pli larcian educadon olcutime por cnavinoi tiu tempe. La liberalai opinioi de sciai gepatroi permessis al sci studi temoin ciel matematicon fizikon kaj lingvojn, kiel la franzan, la latinan, la italan, la germanan kaj la anglan. Ciam interesita pri muziko, studis sur la Nicolo Zingarelli. Si estis konata pro siaj vigla inteligenteco, granda ne nekonformeco kaj granda talento por mercado. la clera ideoi de Belle ofte colisiis cun la vid vidpunctoi de sia familio cae de sia socia classo. Ie siae dudec duae iaroi, si anonime publicigis sian unuan romanon, Le Noble, en quiu si satiri prescribis la cutimoin enradicigintain en la novelaro, causante grandan scandalon. Baldau, sia identetso estis malcobrita. Do, la patroi de Bell, por eviti plian sozian malhonoron, reprenis el la mercato la ancora un vendita in copioin de la verco tamen ili ne povis eviti che la publicajo atingu Europon. Tiel, adapto de texto estis presentita ce la French Comédie Théâtre en Hago en 1719 fare de Nederlanda Compagnio de Comica Opero post plurai mal successai geet sigiai planoi, ie 31 tridec unu si geet sigis cun la Svisa Charles Emmanuel de Charrier, cae eclogis en Svislando. Ec de tian, Bel van Suilen estis conata kiel Isabel de Charrier char la Franza esti la lingua de la novelaro, ca la internazia lingua de sia tempo, Isabel verkis ciu in sia in libro in, tiu lingua, cio permesis ilian disvastigon tra Europo. Si estis tre interessita pri la sociae cae politicae problemoi de sia epoco. Sia laboro dun la Franza Revoluzio estas considerita de speciala intereso. Influita de la idealoi de Denis Diderot cae Jean-Jacques Rousseau, si esprimis en siei vercoi critica in opinioin pri l'aristocrata i privilegioi, la morala i convenzioi, la religia ortodoxezzo cae la malricezzo, quancam si contra batalis revolucian radicalismon. Musico ludis gravan rolon in sia vivo. En siai letteroi, si ofte mencias componistoin quies vercoin si conis au volis coni. Ciam si comensis studoin pri musico ce Nicolo Singarelli, si scribis ec de tiu ci unua prov ludo, mi nur revas pri musico. Si restis pli oliaron cae duonon en Pariso, cie si pasigis multe da sia tempo ludante la clavicenon cae componante. Bel van Suilen, Isabel de Charriere, entreprenis diversa in drama in musica in vergoin por cui ci verkis proprem librettoin, sed nenio e lili atingis nin, crom quelcai fragmentoi de la texto. En 1788 ci sendis la libretton de le Fenicianes al Mozart en l'espero che li musicigus gin. Sed nec la compana lettero neg la respondo de Mozart estis trovitae. Siai pluvivai componajoi includas ses menuetoin por corda quarteto, verkitai en Hago cae Amservamo, nau sonatoin por piano, cae dec arioin, cae romanzoi por soprano cae piano verkitai en Pariso. Ciiui estis publicigitae en la deca volumum de siei completai vercoi. Ili ne superas la mesam normam, sed la sonatoi por piano, quiui unue estis eldonitae anonime, montras laugradam plibonijon en la nivelo de creado cae lertetso. Pos periodo de mallumum, La interesso en Belle van Zuylen, Isabelle de Charrière, revivigis. La publicigo de siei completai vergoi en la França, sia biografio cae plurae nederlandae traducoi, faras sian laboron vaste adirebla. En 2004, en Utrecht, si estis proclamita la plei bona civitano de cioi tempoi, cae en 2005 la ducenta dat reveno de sia morto estis ocaso de vasta memor festo.